աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին Ադրբեջանը շարունակեց իր ագրեսիվ հայատյաց քաղաքականությունը։ Դժբախտաբար մենք ունենք զոհեր։ Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվեցին եւս մի քանի պայծառ անznավորություն ես ուզում եմ ցավակցել եւ զոհվածների ընտանիքին եւ մեր ողջ ժողովրդին այս ցաներ կորուստի կապակցությամբ։ Այս ամենը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս ում հետ մենք գործ ունենք։ Մի երկիր, որտեղ հայատյացությունը պետական կրոն է դարձել։ Իհարկե, այսպիսի երկրի հետ կարելի է խոսել միայն, եթե մենք լինենք ուժեղ, համախմբված եւ մեր դաշնակիցները մեր համախմբվածությունն է, մեր պրոֆեսիոնալիզմն է, մեր հարենասիրությունն է։ Եթե դա ամբողջը լինի, կունենանք նաև ամուր դաշնակիցներ աշխարհով մեկ։ Եթե մենք ինքներս մեր շահերը չպաշտպանենք, ով պետք է մեր շահերը պաշտպանի։ Որևէ մեկը չի պաշտպանել։ Վաշինգտոնում ընթանում է Հայաստանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարների ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ հանդիպումները։ Մի քանի օր են տևելու, Տեսնենք ինչ ավարտ են ունենալու։ Արցախի ազգային ժողովը կոչով դիմել է աշխարհին, հատկապես այդ ադրբեջանական պրովոկացիայից հետո, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությանը դադարեցնել այդ բանակցությունները միջև Ադրբեջանը իր պարտավորությունները համաձայն Երակոմ հայտարարության պայմանագրի չիրականացնի։ Տեսնենք, անկախ ամեն ինչից պետք է միշտ ամուր լինենք, չկոտրվենք, ինչ երաբերում է աշխարհով մեկտեղնեցող գործընթացներին շատ տհաճ մի մեկնաբանություն է արել ԵԽԽՎ-ի ղեկավար նախագահ Ծինի Կոքսը հայտարարելով, որ բոլորը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, բայց մեկը դա թույլ չի տալիս Ադրբեջանին Արցախի նկատմամբ նման քաղաքականություն վարի, խոսքը վերաբերում է Բերձորի միջանցքի փակման, արգելափակման, շրջափակման մասին։ Գիտեք ոնց է, չես հասկանում այդ հայտարարությունը ընդհանրապես։ Եթե կոչ եք անում Ադրբեջանը դադարեցնի Արցախի շրջափակումն ու պաշարումը, ինչի եք ընդունում, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Սրանով ավելի մեծ վնաս եք տալիս, քան օգուտ։ Ավելի լավ է ընդհանրապես պապանձված լինել եւ որևէ բան չասել, քան նման հայտարարություններ անել։ Բայց սա է աշխարհի դրվագը։ Այդ դրվածքը մենք պետք է հասկանանք, չսխալվենք եւ ճիշտ աշխատենք, որպիսի կարողանանք չեզոքացնենք տարբեր տիպի վտանգներ։ Բավականին թեժ էր նաև Ուկրաինայում իրավիճակը։ Պատերազմական գործողությունները շարունակվում են։ Ռուսական կողմը բավականին մեծ կորուստներ է պատճառել ուկրաինական բանակին։ Նախագահ Պուտինը եւս մեկ անգամ դիմեց ժողովրդին կարևորեց, որ Պրիգոժինի ապստամբությունը չեզոքացվեց, նշեց, որ եթե դա տեղի ունենար, դա կբերի Ռուսաստանի քայքայման։ Հետաքրիր հայտարարությունով հանդես եկավ նաև Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն, մանրամասներ հայտնելով, այդ բանակցային գործընթացի Պրիգոժինի հետ եւ ապստամբության կասեցման գործընթացը իր դերակատարությունը, որը շոշափելի էր։ Անկախ ամեն ինչի մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ եթե Ռուսաստանը քայքայվի, ինչպիսի հետևանքներ են դա ունենալու մեր ժողովրդի համար։ Երբեք չպետք է դա մոռանանք։ Հետաքի քայլեր կատարեց Մոսկվան նաև աշխարհակահաղական ամերիկյան թաթերաբեմում, այսպես Կուբայի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները հանդիպեցին եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը նշեց, որ Կուբային ըստ ամենայնի աջակցություն է ցուցաբերելու Ռուսաստանը։ Այս ամենը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ գերտերությունների միջև պայքարը արդեն հասել է ողջ աշխարհի մակարդակին եւ տարբեր ծայրամասերում։ Եթե ՆԱՏՕ-ն օգնում է մերձ Բալթյան երկրներին, ուժեղացնում է իր դերակատարությունը, այդ երկրների անվտանգային համակարգում բնական է Ռուսաստանն էլ փորձում է Կուբայում, որը շատ մոտ է գտնվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, իր դիրքերը ուժեղացնել։ Հետաքրքիր քաղաքականություն վարեց նաև Քրդստանը Իրաքյան, այսպես Քրդստանի ղեկավար Նեչիրվան Բարզանին պաշտոնական այցով եղավ Գերմանիայում հանդիպեց Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման նախարարի հետ, պետական նախարարի հետ եւ բնական է կանցլերի հետ։ Քննարկվեցին տարբեր հարցեր եւ Քրդստանի եւ Գերմանիայի հարաբերությունների զարգացման եւ խորացմանը վերաբերող խնդիրներ։ Տեսնում եք նույնիսկ մասամբ ճանաչված, գրեթե դեֆակտո անկախ, բայց դե յուրե ինչ որ կարգավիճակ ունեցող երկիրը իրականացնում է շատ ակտիվ քաղաքականություն։ Այսինքն, եթե իսկապես պրոֆեսիոնալ ես, հարենասեր ես եւ համակարգված աշխատանք ես տանում, ցանկացած դուր կարողանում ես բացել։ Եվ Քրդստանը այստեղ շատ հետաքրքիր եւ ճիշտ օրինակ է փաստորեն ցուցաբերում, ցուցադրում բոլորիս։ Այսպիսին էին մի շարք կարևոր զարգացումներ թանկագին բարեկամներ, կշարունակենք հետևել աշխարհով մեկտեղ ունեցող գործընթացներին եւ ներկայացնել ձեզ։ Աստված պահապան մեր երկրին, մնացեք բարով։